ya kamata mu rika saba wa cewa tambayoyi su rika alaƙa da darasi ina da zai hutu ba da fara dadewa na bismillah na cikin darasin da na eh Allah eh. ne ya cewa inna ma inna ma ruwa ne ke cikin ruwa da ake yi ai ba ba sai ka kawo wannan hadisin ba sai ke tambayar ka wata hadari ba za ka yi wanda ba ba ko ka shiga tambayar ne ta hukunci yin wanka da sabulu wannan kuma tambaya ta an yi hukunci ta riga ta wuce kun ba ko ba haka ba na ce to wannan dukkan da aka na na tabbatar ka taɓa yin ba yau ga yau ba ka taɓa yin ba na san aure ba ya ta mutu ba da kire ba eh. akan ne ruwan famfo to yana canjawa saboda ne saboda abin da aka sa a cikin alimi ko dukkan wani suna da yi gudu ko ne ya ku yi rawar ba ko ne wato su malamai suna kasa ruwa gida uku طهور طاهر نجس طهور طاهر نجس aka fi kasa idan sun ce tahur ruwa da ke mai sarki kuma zai zo farfashewa shi ne ruwa da ke garin ba abin da ya garwaye da shi in ma akwai abin da ya garwaye da shi to abin da yake na masabbacin ka kuma ya garwaye da kasan wurinka ko tabo ko laka wani duk bakwai wani, mai tsarki ne kuma za su amfani da shi cikin ibada Tahir shi ne ruwan da yake mai tsarki suka ce amma baya karkarwa kamar ruwan da ya haɗu da madara ko ya haɗu da gari ko ya haɗu da fetur ko kanin najis ruwan da ya garwayi da najisa ta yadda har warin najisar ko kallarsa ko ɗanɗananta ta ya shakanta ya bayyana a ta ya bayyana a kai ku ta gomin najis ba za ta yi alwala da shi ba za ta yi kowane irin abu da shi ba koma a duniya طاهر شيء سكت يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات طهور شيء يستعمل في العبادات والعادات to waɗansu malaman ba su yi zubin nan sun kasa gida biyu ko sauruwa gida biyu ne ya zanto fahur ko ya zanto na biyu da ba na da ma'ana ruwa idan ya garwaye da abin da yake mai ruwa ne ya garwaye da madara ya garwaye da man da shi ke nan yana a matsayin sa na ruwa mai tsarki za ka yi alwala da wanka da ba abin da ya da ka matuƙar sunan shi ruwa abin da za ka kalla madaran nan da kusur ɗin nan da suka shiga cikin ruwan nan sun kwace musu sunan ruwa matuƙar da su kwace musu sunan ruwa ba to yana nan sunan shi ruwa ruwa da warin kanazir ruwa mai warin fetur ruwa mai madara ruwa mai kaza ran ki da ruwa kun da ba a kwace ne sunan ruwa ba za ka yi amma da abin ya shiga cikin ya yi yawa sai da har ya kwace ne sunan ruwa yanzu zan zoko rodo aka haɗa zoko rodo a gidanka kowa riga sun cewa wannan kalar da ta yi yawa haka da abin da aka sa na zaki aka haɗa shi da shi ya kwace miki sunan ruwa ya zama wani sinadari ne sa daban tunda ba ka iya cewa duk sai ne su da zokoro da Ba haka in ka zo sai ma farashin su daban Idan za ku zo korodo su ruwa su sayar bana a cikin leda ka sayar bana tsammanin ruwa zai zama haka farashin su farashin kuma na kan wani saboda sinadarin da ke to kaga wannan abin da aka hada shi da shi ya kwace musu cikin ruwa kaga ba za alwala da shi ba ba za ka kowace irin nau'i da mai ibada da shi ba amma har kawai zarka ce aka juye da nan bayan an juye ta nazar aka fita ta ruwa idan ka tuba ga shi kana jin warin tanazur amma za ka tuba ruwa bane wannan tanazur ne bai yi wanda za ka ce ba tanazur bane ba ba ruwa bane sunan shi ruwa mai warin tanazur ko ruwa mai warin fetur wannan baya hana ka yi ibada shi ne zance mafi inganci shi ne abin da ibn hazar ya tabbatar shi al-muhalla banda shi ma da malamai da dama su kofa da islam da wani tarbiyya da sauran kun ga yanzu wannan yanzu ka ga tafiyar da kake ko ka faɗa ko baka faɗa ba sabulun da yake ba zan ce ba ko shi da ba na Kuwaye, ba shi ne ba. wasu an ci suke ko wani ci magana ce da sauki ta gane mutanen mu ne suna da wahalar fahimta amma dai magana ce da sauki ba magana ce ta rigima ba duk wani na gina musulunci cikin ruwan sanya ake fahimtar sa annabi sallallahu alaihi wa sallama kasko ne ake kwaba fulawa a cikin garin fulawa aka yi gurasa da ita ya zo ya zuba ruwa cikin yawanka lokacin da ya zo ka tafi makka sai ka sai ne kuma sahabbai sukan da ma wani irin wanka ya dai wanka ne sahabbai sukan yi amfani da fatuli alfatuli nau'in na sabulu a lokacin cikin ruwa su kaɗa su kuma su yi amfani da wannan ruwan wajen ibada alwala ko wankan ne? saboda ka duk ruwa iri biyu ko ne na ji ko tsaho duk ruwan da ya garwaye da wani abin da yake asalinsa abu ne mai tsarki to wannan ruwan yana nan a matsayin sa nan mai tsarki ne kowa kuma a sai zanto kun gada wala ta ce mai tsarki ne amma baya tsarkakarwa waye yake baya tsarkakarwa Allah ko manzon sa ni da ko mun yi ta ba ita ta ne ne ne ko dan ne take baya tsarkakarwa yanzu cewa ba tsarkakarwa da awasi da ka ce najasa ne sai mu da ba da karwa saboda wannan ne da ke mana da ijma'i a kai muna da ijma'in ma da najin ruwa mai najasa ba zai amfani da shi ba wajen ibada to amma mai tsarki ne baya tsarkakarwa ta yaya zai zama mai tsarki ke tsarkakarwa ta yaya ko ko in ba ruwa bane ba kaga in ba ruwa ba to an garwaya shi da wani abu garwaya da ta yi wa ta kace miki sunan ruwa shi da muka da kamar ka wannan zaki kamar misali ko korodo kamar dukkan wani abin da za ka haɗa ko ka kola da dukkan lemon kalma din nan kaga wannan baya an cikin ruwa ina ba ta an fahimta duk mutumin da ya rantsa ce wallahi yau ba zan ruwa ba sai ka ko ka kola ka fara na kafa ka fara kan sai ruwa ba ko ka ka fara kan ina ba ta an fahimta don kowa ya san kuka kola ya yi tsurka alaiha ismul ma domin abin da yake an sa sunan ruwa shi ne cikin alma'ul mutlaq ma'ana abin da in an kilayi ruwa wannan sunan zai gaskatuwa kansa ba ya suna neman wanda bai ta kudu da koyo ba abin da zai an sa sunan ruwa shi ne ko kaga ruwan da yake ya akwai tanazur a cikin amma ruwan ya yi yawa sai da kawai warin tanazur din ake shi eh ni da kai mun da nan sarki ne rigimar shi ne ni na ce zai zo duk ko kai ko ne zaka ce ba ni da na ce ba zai karka ce ba na ya da nan sarki ne da haka na da zai ne sarka abin da kowa ake so ku yi ittifaqi da mutum abu guda biyu ya yi sunan sa ruwa ya yi ta mai sarki ne ka yi da duk mutumin da ya da wannan abun ruwa ne ba wani sinadari ne da mu ba ko mai sauki ne ta gama da shi sai kika yi alwala da kika wannan ta ba wanda ya daga cikin musulmi in ka da kuma ta taso bai yarda ruwa ba ne ba kunun zaki ne ko ka da shi shi ka ga bai yarda ruwa ba ne ba mu ko ba ce mu ba da rufe da ruwa ko ta ce wannan ce to shi da sallama ruwa ne amma ya sallama ruwa ne kuma ya sallama ne sarki ne ake gama da dukkan mutumin da za ka tabbatar masa ka tabbatar masa da wannan guda biyu yadda ruwa ne ya ya zan ci ne magana ta kai ba duwatsun guda uku mutum zai ajiye su da ya ɗauki wannan ya yi amfani da shi ya ɗauki wannan ya yi amfani da shi har ya kammala zai riki gabansa da hannun hagu dutsen kuma da hannunsa na dama bayan ya tabbatar tsarin ya gama tsigewa daga cikin sa zai amfani da su zai kara shi ne jikin gaban sa zai tsinda kofar tsari ke kowa. don koya ya kara shi sai ya ga wani abu ya dugo sai ya jefar na biyu na uku shi wannan shi hmm. a kan ne to wannan hadisi ingantacciya annabi ya ce la hijira ta fadar fatu walakin jihadun wa niyya ba hijira bayan bude maka sai dai jihadi sai niyya abinda wannan hadisi ke nunawa bayan an bude maka ba halatta yanzu ne su zai hijira daga maka yaje da su amma baya kore hijira daga wani gari zuwa wani gari daban dan da ba maka ba duk da aka hana ka addini sai iya hijira ka tafi inda za ka iya yin amma yana nufin bayan bude maka kuma ba za ka yi hijira ka bar maka ba wannan ko ya faru ne saboda da musulunci a farko lokacin da annabi hijira ta kuma dina har zuwa lokacin da aka zo fitar makka wanda duk ne imani da hijira ba ana saukar da zargi a kansa har ma ana masa alƙawari da shiga gidan musa أولئك ما هو جهنم ودار مصرى إلا من المصرفين من الرجال والنساء والردال الذين لا يستطيعون حيلة ولا يكون كل شوعة في آيات الرسول ولا تعطى الله أن يعطوا عنه أما وانده بطول بلدنا إيكا مصر الإسلام أبو دليل يقول عليك وإذا أتى بوضع وقت دمًا من نوين جاي يتوقع بلك وعضاك أنت عبرك أن الله بلك بعد ولكن جهاد ولي يتوقع لكم ما شيء أكثر جهادي جهادي كبعياتي تبع هاي كيامة تبع ولي kuma duk abin da kake ci ga wani ya dai sai da niyya ne za ka samu sakamako wajen Allah bari ya gama bari ya gama bari ya gama ina jin dan da zai da daga Saudiya ta gona da nan da kai na wajibi ne ka karfi ya kudata kai ne ke tambaya aikin jirgin shi sai ku bani asu a cikin gudun kun mu addini ya fuka ta sama da nan gudun inda ko ba ko ne gwamnati suna fitowa su su addinin da musulunci ko kun su ne da kun ne kun su ne sai ku ba ka kofi na Qur'ani ko da wata mutum ne wannan ya ji aka kun su ne ke mu ga ma Qur'ani wadansu jami'o'i ne na duniya suka rubuto suna son su karɓo salafas na islamic university na madina lokacin jirfas suka ce ana son a duba salafas sun su don a sanya islamic university na madina cikin manyan jami'o'i a duniya sai ɗauko ƙur'ani da tafsirin ibn kafir da bukari da muslim da ce ga salafas sun muna gudu da ce wannan shi ne salafas sun me kike tambaya eh duka guda biyu na ce eh eh uku ko biyar eh a kowane waje uku haka ɗin kuma da wani suka ce ka haɗa da ruwa da shi afiyar amma in to do ma yau da sai na'am eh eh in yi duka ba za a ce ba in ya ji ka ba za a ce ba kai da kai yanzu ka abin kada a kaddara faruwar sa ne ba saurara kada a kaddara faruwar sa ne kaddara zai faru ku zama har mutum ɗari sallar ku ta yi wanda bisu bai zai kawo hadisin bai zai ba amma wannan abin da yake nuna wa kullum da kyau kullum ba da hukunci daban cewa kuma in zo in yi ba sa ko aka yi in ya halatta ba ta aka in ne su ba da ko saboda akwai waɗansu da suke da fahimta haka da jiruwa idan aka ce abu kaza ja'ibi ne kokarin ku gobe kawai yayi yanzu misali an ce ya halatta jin masu buɗe kalla. wani gobe da gangan ko bari zan iya kuma ce masa yanzu sawa masu buɗe ne zo mai shirme ne wanda wannan ba fahimci addini ne <laughs> domin abin da ake magana in ya ji ya halatta ba ta ake ma ya ce matsayin musu haɗi ba ba haka ake ce ba ko matsayin musu haɗi ne to ba amma in ya samu kan cikin matsayin himma ke zo da shi dan isu zo ya raka ce duk kenan amma wani da dangan zai bari tun da mutu shi sallah da dangan zai ga mata gida sai mutu ya zai zo ki ko shi ma dai ko ba haka mutanen mutu sai zo ne dangan abin da kake cewa mutum ne buki ya zo ya sallah haka sai halatta a to kuma shi wanda ya mutu mutu ya halatta ajiji shi ma wanda ya halatta ajiji kuma yanzu yanzu dan Allah ya ta tsaya masallaci har su ga waɗannan sun faru a mutum da yake har zai tsaya ga wannan dole-dolen har wajen kar ɗoriya goma za ka ga ba zai ba kaga in kaga mutane sun yi haka to lalle ba su san matsayin sunnar annabi a wajen su ba ya cika kare jin farko yake su ba su san lokacin da ake sa da gumi ba wanda kuma annabi annabi sallallahu alaihi yana maganar a gaggauta a zuciya Allah madaukakin sarki ya ce fasta dukkan khairat annabi ya nuna wajibin jami'i Kuri ne farla zai na kada ba wanda mun gama da wannan cikin karatu kuma na su fara. Ko ma me da ba a kankanta kuma ko zaka ce yana na kula wani ya zo don ka ya yi ko bai ba. Kike nan magana ta kai. Allah. za mu karanta wannan Allah ta yi. ya a jiri kan da kan eh an yi ta tsakanin malamai akwai tambayoyi guda biyu lokacin su ya sai su yi hakuri zan karanta musu insha Allah daga jibi da mai tambaya akan kitabu tauhid